par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, cienījamie rādījumi arī klausītāji, kā katru dienu pulkstens ir seši vakarā, Un mums ir labās ziņas. Un šeit, EITRĀ, šoreiz, kā katru ceturtdienu, esmu es Silvija. Un šodien ir man īpaša viešņa. Un, jā, Aiva Vīksna. Sveiki, Aiva, labvakar. Sveiki, labvakar. Es tev, protams, uzreiz saku paldies, ka tu atnāci un ka tu atradi laiku savā ļoti lielajā aizmiņemtībā. Jā, klausītāji, Aiva Vīksna, nedaudz teikšu, jūs droši vien lielākā daļa zinat, kas viņa ir. Viņa šobrīd ir uh, Eh, saimnes deputāte, eh, budžeta komisijas locekle, bet, eh, protams, Aiva Vīksna, nu, es viņu pazīstu kā uzņēmēju jau ilgus gadus, kā sabiedriska darba veicēju, kā dažādu sabiedrisku organizāciju locekle, vadītāji Aiva. Varbūt sāksim ar to, ko tu dari, kas, nu, mēs zinām, jā, tu esi uzņēmēji, bet, jā, tev ir tāda fantastiska hobija, tu ceļo, nu, tev ir tik daudz ko stāstīt, tās labās ziņas, es domāju, tavā pūrā ir ārkārtīgi daudz. Uh, jā, sāksim varbūt ar to, nu, Aiva, kā, kā, nu, kā, kā sieviete, kā mamma, uh, kā darba veicēja, nu, tu esi ļoti atbildīga arī pret valsti. Jā, ko tu dari, kas, kas, kas ir tas, patiesībā tas tavs dzīves moto? Varbūt jocīgi uzreiz par to runā, bet tomēr – <laughs> Jā, labvakar visiem <clears throat> šajā jaukajā rudens pēcpusdienā. Mēs tiešām ar Silviju esam pazīstams, nu jau jāsaka no pagājušā gadsimta. <clears throat> Jā, tik sen nemēdz būt. <laughs> Savā ziņā, nu, man liekas, mūsu paaudzēji tā skaistais, laikam, dots tas laiks, ka mēs varējām izbaudīt, izdzīvot pagājušo gadsimtu un šo, uh, savā būtībā es gribētu teikt, ka es esmu tāds ekonomiski aktīvs un dinamisks cilvēks. Jā, no 91. gada līdz ar manas meitas piedzimšanu un pēc profesijas es pēc ķīmijas skolotāju. Un mainoties iekārtai, mūsu ģimene izveidoja vienu no pirmajiem arī biznesiem tajā senojos laikos. Uh, Un jāsaka, varbūt tajā laikā bērni teica, kad mammas un tēte bija mazāk mājās, um, bet varbūt arī labāk, jo bija ļoti mīļas um, auklītes. Uh, tādēļ jāsaka, ka vairāk kā 35 gadus esmu uzņēmēja, kas ir um, radījusi dažāda veida biznesus no modes nama, no katamarāna ražošanas un vēl alumīnija rūpnīcas līdz izdevniecībai, kas vēl šodien strādā. Bet es teiktu mazliet savādāk, kad um, tas ir tāds um, misija, varētu teikt, uh, strādāt kopā ar cilvēkiem, veidot komandu. Ne galvenais ir uzņēmums, jā, viņam jāgūst pēļņi, jātīstās, bet uh, pats svarīgākais ir tas cilvēki, ar ko tu strādā. Un izdāniecībā mums strādā kolēģi, ar kuriem mēs strādājam te jau no pirmās dienas. Un dažiem tā ir bijusi pat pirmā darba vieta. Un man šķiet, tas ir, um, jāsaka, kā mana vecmāmiņa kādreiz teica, uh, ja tev ir divas rokas un kājas, un tev ir mazliet labāk kā citiem, tev ir pienākums darīt un palīdzēt arī citiem. Un arī jau 90. gados izdāniecība mm, palīdzēja un atbalstīja dažādus labdarības projektus, un kā galvenos es gribētu teikt, ka mēs radījām pirmo reizi um, operām, arī un ne tikai operā, bet arī teātros izrādes visai ģimenei un uz kuriem tika aicināti un arī bezmaksas ģenerāla mēģinājumi arī ģimenēm, kur saka ar bērni ar īpašām vajadzībām. Mm -hmm. Tagad savādāk mēs sakām, bet tas bija tāds mūsu devums nevis dot tiem, kam, lai kam paši, ir. lai Jā. paši makšķerē mhm. zīvis, mm -hmm. bet tomēr palīdzēt tiem, kam ir grūtāk. Un no tās filozofijas veidojoties, tāpēc arī izveidojas biedrība līdere, jāsaka jau 20 gadus atpakaļ, uh, kad um, ar arī jāsaka ar misiju, kā mēs smējāmies, nevis dzert tēju un kafiju, kas ir ļoti labi un, un parunāt par dzīvi, Jā. bet uh, ieviest un palīdzēt mūsu tā misija, palīdzēt, uh, ja mēs esam jau biznesā vairāk kā septiņus gadus, piemēram, tad mēs palīdzam tie, kas tikai sāk padot mm -hmm. to roku. Nu, lūk, uz tā arī vien tā dzīves stāsts jau tāds ļoti vienkāršs, darīt to, kas pašam patīk – uh, radīt ap sevi jauku vidi, jā, protams, arī ceļot un skatīties citas valstis, bet svarīgākais būt kopā ar saviem darbiniekiem un radīt to vidi, lai arī viņiem tas uh, patiktu. Es saprotu, ka tu esi savā būtībā ļoti liela Latvijas patriota, jo uh, Kāpēc es tā domāju un es to zinu, jo, jo mēs esam gan kopā bijušas eh, Latvijas valsts delegācijās ar, ar, ar vadītājiem un es redzu to tavu attieksmi, eh, kā tu prezentē sevi, kā tu prezentē valsti. Bet man liekas ļoti svarīgi, kas man ir, ka man bija, kad es eh, nu, ar koncertiem viesojos ne Rīgā, bet kaut kur Latgalē un tā tālāk. Un visur ir līderi un visur zina Aivu Vīksnu. Un tie ir eh, kaut kādi projekti, kurus attiecīgi aktīvās sievietes tavā vadībā ir realizējuši. Varbūt nedaudz pastāst par to, jo es domāju, arī mūsu klausās sievietes eh, Latvijas laukos, ne tikai Rīgā. Un eh, varbūt tās, kas līdz šim nu, domā, ko lai dara, un varbūt ar tiem darbiem nav tā kā vajag. Varbūt to varētu būt tāds īsts Latvijas sievietes nu, etalons un piemērs un pateikt, nu, ko vajadzētu darīt. Nu, nē, nav no lekcija, bet tomēr, ko darīja tās sievietes eh, novados, eh, eh, kas ir šie projekti, ar ko tas, nu jā, es pieņemu, ka tas ir dažādi, bet vienalga tas būtu interesanti. Nē, nu, līdere, protams, ir palīdzēt, kā es jau teicu, citiem uzņēmējiem. Bet es saprotu, ka tās ir sievietes mm. tomēr. <coughs> es atvainojos rudens. Jā, tas nekas. Jā, protams, sievietēm, bet viens no tādiem, jāsaka, tādiem labākiem projektiem, kas mums ir <laughs> bijis ir, um, ir uh, līderes, līderes kods, ka mēs braucām uz reģioniem un klausamies, ko citas sievietes dara. Mm -hmm. Nevis tā, kā tu minēji ar lekcijām, mm, gudri stāstīt par dzīvi, bet gan ieklausīties un kā panākumus arī sievietēm līderēm reģio, reģionos. Mm -hmm. Tā mēs esam bijušas. Droši ņem to ūdeni. <coughs> <coughs> Jā, klausītāji. <coughs> kamēr uh, Aiva atradīs ūdeni, gribu teikt, ka uh, Aiva nu, Latvijas reģionos ir <coughs> apbraukājis gandrīz visus novadus, runājusi ar daudz, daž, dažādām sievietēm, organizējusi konferences, organizējusi arī um, <coughs> jā, nu, tādas debates un, un es tiešām esmu dzirdējusi uh, ārpus Latvijas, ārpus Rīgas, ārpus Latvijas arī, protams, ir starptautiskās uh, daž, dažādas uh, nu, norises, kongreses, dažādas konferences, kurā Aiva ir pārstāvējusi Latviju, bet, nu jā, tomēr varbūt par to, ko tās mūsu sievietes var, drīkst un uzdrošinās darīt Latvijā. Nu, man jau liekas ir tā, es patiesi no, no Gulbens, no mazas, mazas um, vidzemes pilsētiņas, uh, un savā ziņā piemērs, kad eh, nav jāpiedzimst Rīgā vai jāmācās pirmajā gimnāzijā, lai kaut ko sasniegtu. Tas nozīmē to, ja mēs ļoti, ļoti kaut ko gribam, mē, jāsaka tā, viss sadodas kopā, un mēs to varam arī sasniegt. Un kāpēc arī varbūt mēs biedrībai bija šis projekts līderis kods – ka daudzreiz mēs runājam tikai Rīga un Rīgas sievietes un arī žurnāls, kad mēs atveram pārsvarā, mēs redzam vienus tās pašas cilvēkus. Tā ir, jā. Šajā gadījumā mēs gribējam parādīt, kad uh, Latvijas sievietes uzņēmējas, par ko mēs Eiropā esam vienā no pirmajām vietām, tieši ar nodarbinātību, tieši kā uzņēmējas sievietes, kad tikpat veiksmīgas, tikpat biznesā veiksmīgas un ģimenē aktīvas, un ļoti daudzām ir šis biznes kopā ar vīriem vai draugiem, kāda ir arī reģionos. Un tieši to pacelt, un tas ir tāds kā lepnums, kā es teicu, mēs pasniedzam Latvijas lepnuma balvu, bet mēs varētu arī pasniegt uh, sievietēm, mums gan ir bijis uh, pa Eiropas parlamenta deputātu Sandru Kalnieti kādu laiku, kaut kāds laikam piecus gadus, bija balva tieši atzimt no pelniem sievietēm reģionos. Pateikt paldies, jo tas mazliet ir divreiz, es pateiktu pat grūtāk, jo Rīgā jau viss ir pieejams, bet uh, tomēr tur ir mazliet vēl savādāk. Tev ir gan informācijas jābraukā un tirgiem un tā tālāk. Un man liekas, ir, tas ir arī tas, kad... Um, Sievietēm ir viena tāda ļoti jauka īpašība, ko mēs vienotru spējam atbalstīt. Jā, protams, biznesa ir konkurence, bet arī pašā laikā tas fenomens, ko tagad braucot arī pavasaris braucu, uh, starp um, reģioniem un tiekoties ir tas, ka mēs vienrotu sagaidot um, ar smaidu spējam runāt un sadarboties. Un, un arī saprasties, vai ne? Saprasties un arī sadarbība. Jā. Mums nav tas īsti mednieka instinkts tagad šausim vienu otru, es pārnestā nozīmē Protams. to domāju, bet ka mums ir tas, ka, lai būtu labāk. Man liekas, vispār tajā uzņēmumos, kad mēs veidojam, ir ļoti svarīgi un būtiski, kad ir šis gan vīrišķais, gan sievišķais. Jo tas ir viens otru papildinošs, un sieviete tā veseliskā, kas uzņēmumā ievieš tādu kā uh, cilvēcīgumu, ja tā var runāt biznesā, ja? Mm. Biznes jau Biznes pa naudu, cik, vai nu, ne? viņš ir cilvēcīgs. <laughs> jā, bet nu to cilvēcīgu, ja mēs jā. skatāmies, tad tie uzņēmumi, arī tas bija tāds McKenzie pētījums tos uzņēmumos, uzņēmumu lielo uzņēmumu valdēs pat, mm -hmm. kur ir sieviete un vīrietis, tad ir demokrātiskāk un ir tāds uzņēmuma pat lielāka peļņa. Jo, un arī, ja tā paskatās, nu, kas ir mazais biznes, īstenībā tas ir principā sievietēm. Jā, ir mums ļoti liela uzņēmuma, mums ir arī nozares, kā piemēram man pašai bija katamarāna, es biju vienīgā sieviete Eiropā līdzīpašniece, tas vienkārši pierāda to, ka mums nav robežu. Mēs varam mm -hmm. vadīt tik labi skaistumu Tas kopšanu. varbūt ir iztēle, ja? Tā sievietes iztēle, tu domā? I, Es īstenībā teikšu, ka mēs neskrienam uzreiz uz banku, neņemam miljonu, bet mēs soli pa solim. Mēs pārdomāti un zinām, mēs sasniegsim šo soli, būs nākošais. Bet ne, mēs neriskējam, ja tā var teikt, uz visu banku. Jo mēs zinām, ko tas būs. Mums ir bērni, mums ir ģimene. Nu, es tieši domāju, ka sieviete droši vien ir tāda nu, nedaudz piesardzīgāka, piesardzīgāk, piesardzīgāk jo viņai piesardzīgāk, ir lielāka jā. atbildība, vai ne? Jā, jo mēs arī tad zinām, ko tas nozīmēs, ja mēs jā. pēkšņi Un mēs taču pēdējo dzīvokli savu nedosim, nedosim garantijā bankai. Mēs zinām, kur mēs dzīvosim. Tas nozīmē, jo mums ir bērni. Ja tajā pašā laikā, ja mēs atceramies Covid laiku, tad bija, kas notika, tad nav darba, un kas sievietes sāka pirmām kārtām nodarboties ar mazāku biznesiņu. Jā. Savukārt, un kas bija daļai, nevar teikt visiem, bet daļai mūsu stiprā dzimuma, uh, bija mazliet tas, um, jāsaka, stiprā dzēriena virziens. Ja? Mm -hmm. Tātad ir šoks, ko tagad darīt, Covid, kas tāda, ko tālāk darīt. Nu, tas Sievieta varbūt tāpēc, dar. ka vajadzēja dezinfekciju. Nu, varbūt Jā, nu, viens ir dezinfekciju, bet otrs ir tas, ka man šķiet, kad ir tas, ka nu, mēs atkal domājam, mums taču bērns uz skolu jālaiž, mums būs jāēd un tā tālāk. Jā, jā. Bet atkal pozitīvais jau, protams, ir tas, kad vienmēr mēs, mēs meklējam tos kompromisus, mēs vienmēr esam tāds kā atbalsts gan saviem bērniem, gan gan saviem partneriem un dzīves biedriem un arī kolektīvos. Mēs esam tas, kas vienmēr grib, nu, dzīvot, ziniet, tā kā tā bija kādreiz tāda multfilma par kaķi Leopoldu, ja, dzīvosim draudzīgi, draudzīgi. ja. Es domāju, ka tas ir tas svarīgākais mūsdienās, īpaši šajā nenoteiktības laikā. Mums ir jāatrod tā um, īstā tāda atbildes tam, ka dzīvojam šobrīd nesam laimīgi par to, kas mums ir. Jā, jo man liekas, ka mums ir diezgan daudz laba. Ne? Mēs bieži vien nu, teiksim, patērējam laiku, nu, skatoties un klausoties, ka kaut kas labs nu, nenotiek, bet ir tāpat laikā ļoti daudz laba. Eh, es gribēju uzreiz jautāt, vai tev ir apmēram kaut kāda statistika, nu, cik tad eh, tādi jauni projekti tā, un kur, un kur ir tad aktīvākās eh, vai bū, sievietes vai vispār uzņēmē, jo tu esi arī lielajā uzņēmumu kādreiz biji, tu biji... Um, darbdevēja konfederācijā viceprezidenti, ja nemaldos, un līdz ar to tev ir arī pieredzes darbā ar lielajiem uzņēmējiem. Bet, nu, cik Latvijā aktīvs ir cilvēks tieši uz uzņēmējdarbību? Nu, jo es zinu, ka mēs kādreiz ļoti par to cīnījāmies. Mēs visāds nodokļu atlaides tur plānojām, jā, lai uzsācējiem, iesācējiem, lai, lai tikai cilvēki, nu, nodarbotos. Mm, jā, protams, mums uh, Latvijā, ja mēs skatāmies, un teiksim, ja mēs vairāk par sievietēm runājam, tad Jā. Latvijā sievietes uzņēmējas ir um, nu, ap 40%, nu, tu pasvārstās vai mazāk, vai, bet tas ir pietiekoši labi rezultāti uz vispār Eiropas fona. Ja mēs runājam pa uzņēmumu vadītājām, vadītājām, dažāda augsta ranga vai tur mums arī apmēram un pat vairāk. Un jāsaka, tas rādītājs tiešām ļoti labs, jo mums ir uh, Es tikko arī nesen biju Briselē, kur mēs satikāmies Latvija, Igaunija un Lietuva, un bija pārējās Eiropas dalību valstu sievietes, un viņas tur sāk runāt īpaši itālieti, ātpret mēs ejam uz banku, mums kredīt komiteja nedot mums naudu, jo mēs sievietes. Mēs visas saskatāmies Baltijas valstis, Mums tāds, tas bija 90. gadi, bet ne tagad, jo mums ir bankās prezidentes, ir sievietes un mm -hmm. ļoti augstos amatos uh, ir sievietes bez kvotām, ko es gribu norādīt. Tas ir bez uh, likumdošanas obligācijām, kas ir jāievēro. Norvēģijai tāpat nav to rādītāji, kaut ir kvotas. Jā. Te ir tas vienkārši, ko es gribu teikt, Lielis, mm, tas man šķiet ir nācis mums no tā, kad mēs esam ļoti man vienmēr jautājumi īpaši ārzemēs dod, nu kā jums tā ir, bez kvotām jūs? Es saku, mēs esam ļoti gudras sievietes. Nu, man liekas, arī Latvijā mēs esam, ir aktīvas aktīvas, bet esam gudras, eh, mēs esam kakls, eh, Vai ne? Mums taču nevajag pa katru cenu teikt, mēs esam gudrākās. Mums ir vajadzīgs rezultāts. Un man šķiet, ka tas arī, ja arī atceramies visu vēsturisko faktoru, ka mēs eh, sievietes bija jāskatā arī pēc otrā pasaules kara, kas palika, jo vīri un dēli krita, un bija tā nasta Jānis, un mēs tas gēniski mums ir pārmantojis darīt kaut ko, nesēdēt mājās. Izdzīvot. Man šķiet, ka tas ir tas, tas ir tas būtiskais, un man ir vispār, ja mēs runājam tad par vispār aktivitātēm, tad eh, mums, Baltijas valstīm, agrāk varētu būt tā, ka mēs bijām nu, izsalkuši un nezinājām, kas ir kapitālisms. Un mēs bijām izsalkuši, mēs kaut ko to gribējām. Mm -hmm. Šajā gadījumā mums ir tagad tāds, ka mēs esam pieredzes bagāti. Mēs spējam dot un dalīties ar pieredzi, ko mēs esam iegūši. Varbūt šobrīd iesim mazā nelielā muzikālā pauzītē, atpūtīsimies un tad turpināsim sarunu. Ak, cilvēk, vai pamani tu, cik daudz tev dots? Ik mirklis pilns brīnumu, ļauts tev piedzīvot. Gan taureņi dēļā trauc, gan pļāvāsiet, gan arī lūk debes jums, dod godu radītājām. Kā zvaigznes mirst pie debesīm panesis, Dieva godam lai mirs, kā zvaigznes mirs, pie debesīm arī mana sirds, Dieva godam lai mirs. Ja Kristus aicina mūs, nest gaismu pasaulē. Viņš pasaulēs gaismā ir, viņam vienam laigots. Jā, Kristus aicina mūs nest gaismu pasaulē. Viņš pasaulēs gaismā ir, viņam vienam laigots zvaigznes mirts pie debesīm. Arī mana sirds dieva godam laimīgs, kā zvaigznes mirts pie debesīm. Arī mana sirds. Dieva godam lai mirts. Kungs, tu mūs veido un tu mūs slīpē. tavam godam. Kungs, tu mūs veido un tu mūs slīpē, lai varam mirdzēt tavam godam. Kā zvaigznes mirds pie debesīm, arī mana sirds. Dieva godam laimīgs. Vēlreiz labvakar, labvakar, klausītāji! Pēc muzikālās pauzes mēs esam atkal atpakaļ un gribu jums atgādināt, ka man viešņa labajā ziņās ir saimnes deputāte Aiva Vīksna. Jā, mēs runājām un klausījāmies tavu pieredzi visā šajā garajā nu, gājumā, uh, ko tu esi darījusi kā sabiedriska darbiniece un, protams, arī uzņēmēji, bet tu esi arī ceļotāja. Tu, es zinu, ka tu daudz laika par, pēdējā laikā pavadi Grūzijā. Ko tu tur dari, vai tur arī ir kāds uzņēmums, <laughs> un jā, kāda ir tā, nu, jā, Aiva ceļotāja? Uh, nē, nu man liekas, uh, jā, viens ir ceļot, nevis tā, ne, man pat prioritāri nav ceļošana tāda, ka nu, tagad kartē sameklēt vairāk tos punktus, bet man liekas, tas ir tā kā ceļošana īpaši 90. gados skatīties, kas notiek citās valstīs, paskatīties pieredzi un pārņemt un ie, ieve, nu, teiksim tā, Latvijā vai tie produkti vai pakalpojumi, vai arī kādā veidā to un arī meklēt es tos tirgus. Es gribēju jautāt, vai, ja, vai tas ir tā kā, nu, pieredze apmaiņa vairāk. Man šķiet, ka tas dzīvē jau redzies ir kompromiss, jā, tāds sabalansētība. Mm -hmm. Nemesties vienā galībā un otrā, bet tāds sabalansēt. Un tas arī tas ceļošana ir viens, ir gan arī tāpat tie komandējumi un arī uzņēmumu, kas ar uzņēmumu, ka braucām visos mm -hmm. šajos braucienos. Viens, jā, protams, darbs. Jā pats par sevi, bet otrs ir paskatīties to kultūru, Man ļoti patīk valstīs skatīties kultūru un kā viņi, un lai, piemēram, to pašus produktus, kā tam jāizprot, kā tu to, nu, nevaram tā kā mēs, mēs esam, uh, jāsaka, ziemeļnieciskāki vēsāki, dienvidnieki ir karstāki, tas nozīmē savādāk jāpārdot, un jāsaka, tas um, dzīvē vienmēr notiek tā, kā tam ir jānotiek, un piecus gadus atpakaļ, uh, Mm, man bija jānodod um, mans lielākais, skaistākais katamarāns, par ko arī mēs skanā saņēmam balvu klientam. Es, protams, biju pārgurus, jo man bija jāšpaktelē arī, un es daudz ko darīju, tehnisku arī Šeit, katamarānā. Jā, tas bija Angurē. Un man draudzene teica, nu, jābrauc uz Gruziju. Es domāju, nu kāda braukšana uz Gruziju, man ir jānodot katamarāns. Viņa saka, nē, tev vajag, uz, kas notiks piecās dienās? Es saku, nē, nē, man tur nevajag. Viņas, viņa man visu sakārtoja, un viņa man aizved piespiedu kārtā, ja tā var teikt, uz Gruziju. Mm -hmm. Pirmajā reizē es tā arī iebraucu, paskatījos, nu, man tur aizved kaut kur, nu, jā, nu, kalni, nu, un mums ir lejas, mums ir līdzenumi. Un tikai pēc kaut kādas divām nedēļām man bija dzimšanas diena, un sanāca tā, kad... Um, Man uzaicināja, vai es negribu paskatīties kaut ko citu no Gruzijas. Es teicu, labi, nu, es aizbraucu. Un tad es ieraudzīju to, ko es neskatījos tajā pirmajā braucienā, un no tā laika iepazinu mm, Gruziju, un ļoti, mēs tā, īpaši tagad es varu teikt, mums ir kaut kas... Uh, ļoti dvēselisks Gruzijai un Latvijai. Radniecīgs, vai ne? Viņi, ļoti. Man liekas, ka viņi mūs vairāk mīl no Baltijas valstīm. valstīm jā, tā, kad ir kā taksometrā, mm -hmm. uh, no kurienes, es saku, Gamar Džoba, viņi saka, jā, un no kurienes jūs? Es mm -hmm. saku, Latvija, Rīga. Oh, <gasps> un tad sākas stāsti. Tad ir viena bijusi kādreiz uh, trenējusies Latvijā. Tad ir viens, kas bieži brauc uz jūrmalu. Nu, un tādā veidā aktīvi sākot, mm, man bija pirms visām, jā, kļūstot par deputāti, man arī bija uzņēmums Gruzijā, Ja, kā tu tā uzdrošinājies? Um, man liekas, drusciņ tādām blondām sievietēm tur tā kā, nu, nē, nemaz nav tik komfortabli. Redzies, ne? tas atkal tie mūsu redz, stereotipi. stereotipi. Ja. Jo tur jāsaka, viņi ir pārņēmuši nodokļu sistēmu no Igaunijas, un arī reģistrācija eh, burtiski notika piecas minūtes, arī ieņēma dienestā, man atvēra uzreiz. Tiešām, Līdz ar to, ātri, jā. jā, te ir tas, nu, tie atkal mūsu aizspriedums mm -hmm. stereotipi. Protams, ir jāpierod atkal, ka tu ej uz tikšanos, es esmu pieradusi, piecas minūtes iepriekš būt. Jā, tur to mēs ir, pamanījām šodien. Tas nav, bet tur es gaidu, man zvana, es braucu. Mums bija nolikta tikšanās. Tas, ka kavē 10-15 minūtes, tas pats par sevi jau saprotams. Tas, ka ātrāk pa desmitiem. Tur nekas nenotiek. Gatad. Tikšanās tikai no 12. Vakarā savukārt vēlu. Kas Jā. atkal mums liekas 6-7 vakariņas un viss tur 9 tikai sākas. Nu, ir tās kultūras atšķirības. Man liekas, dienvidu valstīs vispār ļoti raksturīgi. Jā, un tad man tieši teica viens no uzņēmējiem, uh, tu esi kaut kā mazliet tomēr netipiska ziemeļniekiem. Ziemeļnieki ļoti, ļoti vēsi. Tev tomēr kaut kādas tās īpašības. Es saku, nu redzies, tad laikam mēs esam tāds asiņu sajaukums dažkārt Latvijai bijis, ka man kaut kas laikam ir arī no tām dienvidnieces, kā. Uh, <laughs> nu, lūkās. Neizskatās. Un, Un, eh, līdz ar to arī tas uzņēmums, un es palīdzēju gan ar korporatīvo stilu izveidošanu, gan arī palīdzēju man vairāk par digitālo mārketingu, palīdzēju kompānijām veidot šos eh, ierakstus, ja, kādā veidā Eiropā. Tev turpinās tur tas tavs uzsāktais Nē, šobrīd biznes. viņš ir apstādināts, ņemot vērā mums Latvijā ir likumdošana, arī, arī Gruzijā tas pats ir, kad uh, tu nevari būt aktīvajā biznesā, ņemot vērā, ka Gruzijas bija viena pati, jāsaka tā īpašniece un arī vadītāja, un tas nozīmē, ka es to nedrīkstēju darīt. Līdz ar to tas ir apstādināts, eh, bet, kā saka, ja tev vienas durvis mazliet pieveras, ir jau citas durvis, kas atveras, vai ne? <laughs> tā ir, tā ir. <laughs> nu, lūkās, un mm, tas, ka to Gruziju, protams, un man draugi tagad mm, brauc un arī tur ir latviešu inti, ļoti jauka latviešu kopiena. Ir mans skolas biedri, kas apprecējusies ar uh, gruzīnu. Man ir vēl viens, līdz ar to tā saites, un arī tur ir, teiksim, tas arī mūsu kultūras, arī mēs zinām Jānis Traumi, kas ir veidojis pat paklājus, un viņam ar to, tas gruzīnu, jāsaka tāds, temperamentīgs, sarkanīgais, aktīvais, un tad es saku tā kā pārklāts ar pienu, uh, mm, tas ir dot to mierīgumu. Un tie paklāji fantastiski, un pēc straumes, jāsaka, šīs um, mākslas uh, šobdien vēl arī Gruzijā tiek veidoti paklāji. Tā kā te es gribu tieši to teikt, ka tās mūsu, tā jāsaka, sakanes ar mm -hmm. Uh, Gruziju mums ir kaut kā ļoti īpaši sapņojušas. Nu, es atceros vēl kaut kādu pavisam jaunību, tad uh, pat padomu laikus, tad ar gruzīniem un latviešiem bija tādas nu, ļoti, ļoti draudzīgas attiecības. Kaut kā vienmēr sadalījās. Tur Jā, mums tajā laikā arī bija 90. gados, mums bija Latvijas pilsētas mm -hmm. un mhm. sadraudzības līgatnē, piemēram, un uh, Čiatūra, tad Siguldai ir, uh, un Batumi ir Jūrmalai. Nu, te ir tās tāds, nu, jāsaka, tās sadarbības atšķirības. Tas ir, bet es domāju, ka tas ir bijis savu laiku ļoti laba pieredze, kad mēs ar kultūru apmaināmies, viens otru iepazīstam, un, mm, kāpēc gan ne? Nu jā, un Gruzija vienmēr bija arī tāda ļoti, viņi tādi, nu, neteiksim, ka viņi nacionālisti, bet viņi bija ļoti nacionāli atbildīgi un vienmēr par to savu neatkarību tādi un, un jā, nu, gandrīz, man liekas, ka tas bija ļoti rakst, radniecīgi Latvijai, ka tāda iekšēja sirdī mēs vienmēr gribējām savu valsti, mēs vienmēr esam gribējuši par to, mēs esam domājuši par to, varbūt pat skaļi. Jā, es nu. domāju, ka tas ir mums ļoti daudziem, īpaši mūsu Baltijas valstīm, arī šīm aizkaukāzu valstīm, kad um, tomēr mēs novērtējam to, un īpaši es domāju Gruziju, kurā ir daļa okupēta vēl joprojām, un katrā, ne varbūt ne īsti katrā, bet tomēr ģimenē ir uh, arī šie stāsti, jo mēs zinām savu vēsturi, un es domāju, ka mēs ļoti labi saprotam viens uh, otru, viņi vairāk saprot mūs nekā, piemēram, itāļi saprot nu, gruzīnus, vai ne? Skaidrs, it kā, di, it kā dienvidi, bet tomēr, vai ne? ne nu, jā, tāpēc, ka viņiem vēsturi, nav vēstures. Ne, viņiem nav vēsturi. Nu jā, bet... Um, uh, interesanti, vai tu turpini, teiksim, nu, vai Gruzija tas ir tikai, nu, tā kā to tur biznes, bet šobrīd es saprotu, ka Gruzijā, nu, tas ir kā mēs tagad vienojamies, ka nerunāsim par politiku, bet tomēr, no, tomēr, eh, cik aktuāli un cik tu daudz zini, es zinu, ka tur šobrīd tā situācija nav ar viennozīmīga. Nē, nu, protams, eh, es arī vadu mūsu parlamenta sadraudzības grupu ar Gruzijas parlamentu. Mēs arī, mēs deputātu grupu arī martā bijām Gruzijas eh, parlamentā un pagājušajā gadā viņi bija pie mums. Protams, eh, nu, jāsaka tā, kā ir dzīvē arī visās valstīs. Nav jau tikai, tikai labais, bet jāsaka to, ka arī mēs redzējām tagad vairākas dienas atpakaļ, atkal sabiedrība izgāja uz ielām un mēs redzējām pat maziem bērniem, rokās bija tikai divi karodziņi. Tā bija Eiropas Savienība un Gruzija. Pareizāk sakot, būtu mums jāsaka sakartvelo, jo Gruzija tomēr ir to Gruzijas nosaukumu ievies, jāsaka mūsu austrumu kaimiņš, un viņš nemācēja izrunāt vārdu sakartvelo. Tad patiesībā šobrīd faktiski Grozijas īstenais nosaukums ir šis sarkatvēlo. Jā, līdz ar to es tu gribu teikt tā, ka viņiem ir ļoti būtisks šis eiropeiskais uh, virziens. Nu, skatīsimies šo sestdienu ir vēlēšanas. Um, Protams, mēs nevaram prognozēt. Mēs nevaram prognozēt, un es domāju, ka mums arī tas nav. Mm -hmm. Bā, sabiedrība un tautai ir jāizdara izvēle. Tad Nu jā, nu tā ir demokrātija, tur jau nu neko tā. nevar darīt. Nu jā, tad uh, no Gruzijas atnākot atpakaļ, varbūt tu jau pieminēji savu, uh, savu patiesībā to, ko tu dari un kas tu esi, un kas laikam pārņem, ir pārņēmis un apņēmis tevi visu, tas ir tavs darbs saimā. Un, um, jā, tas es katrā ziņā, kad redzēju, ka tu startēji vēlēšanās, es domāju, akaiva, tu esi gan varone. <laughs> Pastāst nedaudz, uh, tas varbūt arī uh, drusciņi tāds iedrošinājums citiem cilvēkiem, kas klausās, ka uh, varbūt vajag uzdrošināties un iet tajā politikā. Labi, mēs tagad nerunājam, eh, mēs neanalizējam, mm. ja? bet uh, varbūt tieši par to, kāpēc ir, kāpēc ir jāiet. Nu, kāpēc tu gāji, var neatbildēt šo jautājumu, bet, bet tiešām uh, vai tas bija to vērts, vai tas ir svarīgi iet un piedalīties uh, un, un, un ņemt dalību uh, politikā. Būtībā apvienotājs saraksts izveidojās, uh, jāsaka tā, tagad divar pusgadus atpakaļ, pēc uzbruk, iebrukuma, Krievijas iebrukuma Ukrainā. Um, kā mēs jau zinām, Uldis Pīlēns ir būtībā mūsu gara tēvs un veidotājs, un tieši tad Uldis Pīlēns atnāca uz darbdevēja konfederācijas viceprezidentu, un viņš mums stāstīja pa ideju, mums ir jābūt, un mums ir jāveido un jāiet, jāsaka tā, Latvijai palīgā. Un tā mēs nodibinājām 1. jūlijā biedrību, Ulda Pīlēna biedrību. Tajā laikā apvienotais saraksts šobrīd nosaukums ir mainīts U18, mēs 18 dibinātāji, jo apvienoto sarakstu veido trīs partijas un biedrība. Es, Aiva Vīksna un Andris Kulbergs esam neatkarīgi. Mēs neesam nevienā partijā, mēs esam politikā neatkarīgi no biedrības, Uda Pīlēna biedrības. Un ko šajā sakarā, kāpēc es gribu teikt, un varbūt tas atbildot uz tavu jautājumu, uh, zināmā mērā apvienotais saraksts ir kaut ko pamainījis šajā politikā, kas ir notikuši visus šos gadus 13 saimas, mm -hmm. šī 14. saima. Mēs pierādījām to un parādam, kad arī neatkarīgs deputāts var būt, un nevajag viņu uzreiz, un viņam nav jābūt obligāti politiskajā partijā. Mm -hmm. Viņam ir dēļ, kā viņš ir nācis. Mēs abi esam tautsēmnieki, Un es esmu arī tautsāmniecības balvas ieguvēja tieši par to, ka mūs rūp, kas notiek ar mūsu valsts ekonomiku. Un um, kāpēc arī es, es atceros ļoti labi pat pagājušo gadsimtu 90. gadu, es zinu, ka mums toreiz arī ekonomikas ministrijā ar tevi toreiz bija tās diskusijas par politiku, un es toreiz, es atceros, es tieši no tribīnas teicu, katram ir savs darbs, es nekad neiešu politikā, Jā, es, es atceros. būšu biznesā. Jo katram ir jādara savu, es jā. uzskatu, katram jādara profesionāls savs darbs. Tā tas ir, jā. Bet šajā gadījumā mainījās pasaule. Un sliktais sāka gribēt uzvarēt. Un šajā gadījumā nevar būt mans ego pārāks pār sabiedrību un tā skaitā Latviju. Un tad mums, tie, kas mēs varam un kas spējam kaut ko darīt, ir jāiet. Un es domāju, ka arī tas ir um, visā sabiedrībā nav jābaidās no tā. Tu to vari pamēģināt, tev jau tas nav uz mūžu. Tas nu, ir... jā, bet, bet varbūt es to noteikti es to pamanīju, ka sabiedrība Latvijā ir tāda nu, kritiski kūtra. Jā? Mēs varam sēdēt mājās, skatīties televizoru un tad kritizēt. Uh, mē, tā aktivitāte nemaz nav tik ļoti liela. Bet vai tev pašai bija tā ļoti jādomā, tev, tev bija nu, tā uh, nu, grūti izšķirties par to, nē, es iešu, vai, mm, vai, vai tu nešaubies? Nē, tas, protams, eh, tas nav viegli, tas ir, ir ar, jāsaka tā, tāpat man bija sarunas ar um, ģimeni, un es aizbraucu uz Gruziju, uzkāpu kalnā, un domāju, ko es vēlos, un tad ir tas mans, jāskatā, manas divas puses, ego un biznesa, es taču to varu, nē, es tur neiešu, bet atkal no otras puses es skatījos, bet uh, varbūt šis ir laiks, kad mēs varam mainīt kaut ko. Un atbraucot, <laughs> atbraucot mājās, es sapratu, un, un manā ģimene teica, mana mamma, protams, bija pret, uh, viņa teica, es zinot tevi, tu tik atbildīgu, tu vienkārši sadedz, sadedzināsi sevi. Tu domāsi par citiem vairāk nekā par sevi. Savukārt, man ģimene teica, nu, ja tu esi tāpat jau izlēmusi, tāpēc, kad tu esi tevi apstādināt, bet uh, nevarēs, bet atkal otrais to atkal varētu nožēlot, to tu neaizgāji, jo tu vari dot. Man liekas, tas ir arī dzīvē, vienalga, ko mēs darām un kur mēs ejam, ja mēs varam dot vairāk, um, tas ir daudz svarīgāk un darīt to, jo um, Labāk ir darīt un nožēlot, ja nožēlot, vai ja, ja tu <laughs> nedari un nožēlot, tad, tev, nu, tad, tad tu nožēlo, ka tu neesi izdarījis, vai ne? <laughs> Tieši tā. tad labāk tomēr ir riskēt. Palaidis iespēju garām. jā, nu tā ir. Un, um, nu jā, tad līdz ar to Eh, protams, tas tev prasīs, es apmēram nojaušu, vai ne, bet tas varētu būt arī kā, eh, tas ir tāds tā kā iedrošinājums eh, citiem cilvēkiem, jo to līdz, taču, protams, mums vēl līdz politiskām vēlēšanām tālu, tad līdz ar to, tāpēc mēs varam nedaudz parunāt arī par to, jo, nu, pašvaldības tas ir vietvara, un to esi lielvarā, ja, tas, vai, vai lielvara var ietekmēt vietvaru, respektīvi, un vai tur ir kaut kāda sakabe, jo... Nu, protams, likumdevējs ir likumdevējs, un bez mm -hmm. tam parlamentā ievēlēties simts deputāti ir tautas ievēlēti, un šajā gadījumā mums ir tautas mandāts, un mums jādomā par sabiedrību, jo es atceros to, ka es darbdevēja konfederācijā ienācu 30 gadus jaunu, un man uzreiz teica, šeit aizmirsti par savām privātām biznesa interesēm, tas tev jādomā jā. par sabiedrību. Un tas ir tas, es domāju, ka arī parlamentā būtu vienmēr būtu uh, jādomā par sabiedrības interesēm. Nu, tad, tad, tad, tad, ir, tad tas ir tas, ko mēs sauktu, sauktu par valsts vīriem jā. un valsts sievām. Jā? Es, es, uz, es uzskatu, tā ir mana pārliecība, ka parlamentā ir jābūt īstiem valsts vīriem, valsts sievām, ir jāpieņem, lai vai kā, bet atbildīgi lēmumi. Un dažreiz ir jāuzņemas risks, jābūt mugurkaulam un jā, ir jāsaka, nu kaut vai piemērs, piemēram, par šo stāstu par AirBaltic. Ja arī pamatkapitālā šabad samazinot, mēs to naudu, nodokļu maksātāji, tad mūsu naudu esam nodedzinājuši, nu tad iznākam sabiedrības priekšā, sakam, ko esam izdarījuši. Sabiedrība to sapratīs. Nevajag mānīties un stāstīt mums pasakas. Nu tad atkal muzikālā pauze pie šīs nots uz brīdi. Padomāsim par to. Thank you. cauri putekļiem, grēku pilniem, palagiem, pāri namiem apsastiem, pretim lokiem apburtiem. Un skrāpējot rāgas, tā nemanot prātu sev jauts, bet sāk dzirdēt nespēju, ka debesīs raud. Viņa meklēja mīlestību, tur, kur tās nav, tur, kur tās nav. Viņa padevās mirkļiem un salauza sirdi, kas jau ir cietusi daudz. Viņa atdeva sapņus un cerības katram, kas viņu sauc. Viņa meklēja mīlestību tur, kur tās nav, tur, kur tās nemaz nav. Dienas iet, bet vēl aizvien pāri dūņām viņa skrien, pagrimstot zem atvariem visur sāktos sirdisien Un atsteigot brūcis, tā nezinot vēseliņš ļauts Bet vēl aizvien nedzīt, ka debesīs raud Viņa meklēja mīlestību, tur, kur tās nav, tur, kur tās nav Viņa padevās mirkļiem un salauza sirdi, kas jau ir cietusi daudz Viņa atdeva savu vērtības katram, kas viņu sauc. Viņa meklēja mīlestību tur, kur tās nav, tur, kur tās nemaz nav. Kāpēc Dievs tu dari tā? Liec man ciest bez iemesla. Kā lai topu stiprāk? Jā, klausītāji. Vēlreiz labvakar, labvakar. Rādījumā arī klausītāji man viešņa ir Aiva Vīksne, un mēs jau sākām nedaudz te aizskārām politiku. Jā, nedaudz uh, par Aivu, par tevi, kā par saimnes deputātu. Nu, tu tur esi jau tagad diezgan daudz, divus gadus. Ko tu dari, kāda ir tava ikdiena? Uh, protams, es saprotu sēdes un tā, bet tu esi arī budžeta komisijā. Tā kā radījums ir labās ziņas, bet ir kas labs, ko tu varētu pastāstīt, <laughs> kas nu, jā. tur saimā notiek? Nu, manā komisijā tā ir jāskatā atbildīgā budžets, finanses un nodokļi, un, protams, tā ir tā, jāsaka, visas komisijas dara savus darbus, un, protams, šī komisija vairāk piekritīga arī man, jo, teiksim, kā uzņēmējai, ja mēs runājam, protams, šajā gadā uz šo budžetu, protams, ir arī pozitīvās, un jāsaka tā, ka beidzot, uh, koalīcija sapratusi to kļūdu, ko pieļāva 18. gadā, kad ievies šo visu diferenciāciju, kad mm -hmm. pat grāmatvedis jau, jau no, jāsaka no dzīves, kad eh, man grāmatu nevarēja aprēķināt, es pieņemu darbā darbu, viņas, ka es nevaru bruto algu ierakstīt. Es skatos uz viņus, domāju, no, nu, kas tā, nu, es kādreiz mācēju darīt, un tagad, un tas eh, visa diferenciācija to nevarēja. Mm. -hmm. Protams, tagad tas būs ļoti atvieglot, un arī cilvēkiem mm, būs vieglāk, viņi sapratīs, kas tas tāds ir, un kāds ir neapliekamais, fiksētais no, neapliekamas. Un, protams, labā ziņa arī, protams, es pagājušā gadā uz šo gada budžetu iesniedzu, ka neapliekamais minimums pensijām ir jābūt vismaz minimālās algas apjomā, jo tas nav normāli, ka cilvēks... Vai izskatās, ka kaut kad tas, tas arī būs? būs. Tagad būs tūkstots. Līdz ar to tā ir arī labā ziņa. Īpaši. Bet tas nozīmē, ka tā ir neapliekams, bet kas notiek ar tiem cilvēkiem, kam ir mazas pensijas? Vai tas tās... arī, tad līdz tūkstotim, tas nozīmē, ja cilvēks saņem pensiju, tāpēc, kāpēc 1000 bija paredzēts līdz 700, simts tātad pensijām, bet arī mm -hmm. strādājošie. Mums ir e, jauki seniori, kas var un ļoti labi viņi vajadzīgi mums darba tirgu, kas strādā. Un, lai viņi nezaudētu nodokļu, teiksim, izmaiņu ziņā, tad palielināja līdz tūkstotim. Tātad līdz tūkstotim nā, ir tas neapliekamais minimums. Es uzskatu, tā ir ļoti laba ziņa. Es tieši gribēju teikt, vai tā ir tā labā ziņa, ka mums ma nu, maciņos e, cilvēkiem būs vairāk cilvēkiem naudas. būs naudas. Bet, protams, kā es saku, nu vienmēr jau kā jau ir dzīvē arī, uh, ņemot vērā, ja nu palielinās nodokli degvielai, tad mums atkal, nu, to naudiņu paņems kaut kā atpakaļ, vai ne? Jā, tā ir Bet tā akcīze, par ko pozitī, tagad, jā. jā, pozitīvās ziņas, jo, ziniet, tas atkal ir tāds mazliet, es teikšu tāds ļoti filozofisks mazliet arī jautājums, jo um, mums ir jāfinansē izglītība, par ko mēs Protams. runājam. Mm -hmm. Mums obligāti jādomā par drošību, īpaši arī par iekšējo drošību, jo, kā mēs redzam, boltos, voltos dažādas krāsas jau parādās. Līdz ar to mums ir jādomā par šo, lai mēs varētu mierīgi vakaros pastaigāties un mums nebūtu to, ko mēs lasām, kas Amerikā notiek vai Zviedrijai Zviedrijā. noticis. Ja? Līdz ar to tas, es domāju, tas ir primāri, ir iekšējā drošība. Un, un tad par šo cenu, protams, ir kādam arī jāmaksā. jāmaksā. Mhm. Un arī, protams, arī, un tas ir vēl nākošais jautājums, arī, protams, lai mēs cilvēks varētu labi strādāt, mums ir jābūt arī veselam. Un te ir tas nu, cilvēka jautājums. vērtība ir vesela cilvēka tā. vērtība. Jo vispārīgi manā, manā pārliecībā tās svarīgākais vispār ir, ir centrs ir cilvēks. Un no tā izējot, cilvēkam jābūt veselam, drošībā, un tad viņš arī var strādāt, vai uzņēmējs, vai darba ņēmējs. Mm -hmm. Viņš strādā. Līdz ar to, bet tas jānodrošina ir valstī. Jā, un tad vēl man tas jautājums, mums redzījums gandrīz iet uz beigām, un palikušas ir nedaudz minūtes, piecas, tā kā vēl ir laiks. Pastāsti, tu esi arī mākslinieca, kā izrādās. <laughs> tā tad tas nozīmē, ka, um, nu jā, tu uh, pastāst par saviem hobijiem arī no tāda, nu jā, ko tu dari vēl bez, bez savu nopietnā darba saimā? Uh, jā, man šķiet, ka nu, katram ir, protams, esmu bijis, es esmu no skolas laika bijis sportiski aktīva un esmu gan rokas bumbu spēlēs, gan paukojusi, bet, un kalnos kāpusi, bet uh, man ir um, hobijs, uh, es fotografēju, tas saucamais makro režīms, kad man patīk skriet pakaļ taurenīšiem un bildēt, man patīk bitītes un kamenītes, man patīk ziedi, man patīk savā mazajā fotostudijā mājās eh, veidot kompozīcijas un bildēt un salikt un um, ziedus, un kad dažreiz es pērku, mm, braucot uz mājās ziedus, man uzreiz jau kur es parasti pērku, man saka, šodien būs fotosesija. Es saku, jā, šodien būs fotosesija. Vai tu fotografē, tev ir speciāls kaut kāds īpašs, īpašs kamera vai, vai, vai? Jā, es eh, fotografēju ar Canonu. Uh mhm. -huh. Un tad es eh, veidoju ar gaismām savu, savu studiju. Man nav tāda kā lieliem profesionāļiem, es tiešām esmu amatieris. Uh, Bet es fotografēju tas, kas man patīk, un man, uh, kā es to gribu un līdz ar to, bet pārsvarā es tiešām, man patīk ziedi. Es nefotografēju rūpnīcas, filtru un cilvēkus. Cilvēks, Tas nav nē. mans. Tas Aha. nav mans. Daba tā. Katram ir savs. Uh, Un fotografēšana dod man atpūtu, tad brīdī, kad es fokusējos un, un skatos, kā to gliemezīti skaisti nofotografēt, lai viņš būtu ļoti skaists, tad brīdī es aizmirstu gan par nodokļiem, gan par budžetiem. Es vienkārši veltu to uzmanību, un tas ļoti atslogo no tā visa dienas rutīnas, un tad ir, protams, ir simts bildes, un pēc manas kritiskās acis paliek piecas, bet tas ir darbs. Bet tas ir vērtīgi. Un vai tavs bildes arī kādreiz tu izstādi kaut kur, vai tas Jā, ir sociālos bija. tīklos? Vai kur? man, nu, pirmkārt, manos sociālajos tīklos ir eh, šīs uh, bildes, mm. bet uh, man uz kaut kāds, laikam, apmēram desmit vai pat vairāk gadus man bija pirmā foto izstāde. Uh, ah, teica, lai ir vēl protams, bet, nu, gan jau būs kādreiz. Vai tu esi uh, cilvēks, kas saskata un grib redzēt skaisto pasauli, kas ir tā kā, nu, tā dievišķi skaista, vai tu arī, nu, jā, kas, ka, pēc kā tu tiecies? Jā, man patīk dabīgi skaistais. Man, mani neuzrunā mākslīgi veidots skaistums. Man ļoti patīk Gruzijā Martvelī kanjons. Tu brauc to laivu un apkārt dabīgais skaistums. Un cik daudz reizes neesmu bijusi un dažās vietās es katreiz aizbraucu un vienmēr ir cits skats vienmēr ir citi mākoņi, kā viņi spēlējas kopā ar ūdeni, kādas kompozīcijas veidojas. Un man šķiet, tas ir uh, tas, un man liekas, ir vēl no pats no mums to skaisto saredzēt. Vispirms ieraudzīties, tieši gribēju teikt, es saprotu, ka Grūzijā esot, tu vairāk tur tomēr atpūties un līdz ar to tu varbūt vairāk redzi, jo man šķiet, ka Latvija šobrīd, piemēram, es, es esmu pilnīgi fantastiski fascinēta no rudens krāsām. Liekas, ka nu, katru dienu nekad nekas nav nekas neatkārtojās, vienmēr ir kaut kas jauns. Kā es, ar Latviju? Es pie, piekrītu. Mēs tieši svētdien bijām ar draudzeni Līgatnē, un tik skaisti, nu kā bērnībā, tu ņem tās lapas sviet gaisā un viņas krīt tev virsū. Un tur ir eh, kļau lapas tās, man liekas, viskaistākās ir eh, ozols nemāk eh, skaistumu, vai viņš ir viens brūns, un, nu, bet, jā. bet kļava, nu tas ir vienkārši tik fanta, un te ir par tām čaukstošajām. Un, protams, klintis mūsu, mums ir fantastiska daba, mums nav jābrauc, vasarās vispār nekur nebrauc, mums ir tik, un vēl šogad, tik fantastiska vasara, man vēl mm. šobrīd dārzā ziet flokši, nu kurā 24. Oktobri, oktobri man otrais zied flokši. Jā, šo, šīs gads ir nu, tiešām nu, tas ir, fantastisks. Tas ir pilnīgi dieva dota dāvana mums, mēs esam tādā kā paradīzes saliņa. Jā, eh, vai tev kā nu, politiķei šī gadījumā šobrīd deputātei uzņēmējai būtu, ko noslēgumā teikt mūsu rādījumā arī klausītājiem, jo tevī klausoties, man gribētos tev lūgt. Nu, saki kaut ko, ka mums te ir labi, ka mums te ir skaisti, jā, un tas tavs, nu, tavs aivas varbūt tāds, nu, tāda, jā, mums ir diezgan daudz jauniešu, kas mūs klausās, un arī gados vecāki cilvēki, tāpēc, jā, varbūt tu Kas būtu tavs, tavs, tavs, tavs eh, nu, aivas teikums cilvēkiem, labās ziņas, ko vajadzētu dzirdēt, zināt? Vai... Nu, man liekas, ir pats svarīgākais ir... Um, šajās skaistos rudens dienas izbaudīt, bet izbaudīt ar cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Un man liekas, tā lielākā dieva dāvana ir tie cilvēki, kas ir mums doti, satikt un ir doti tā ir devis to iespēju mums satikt, mm. un mēs vai nu mācamies, vai gūstam pieredzi, vai kaut ko citu, bet uh, iz, izmīlam to laiku, jo jāsaka, mums ātrvilcienam nevajag būt. Mēs citreiz skrienam un pat neatceramies, kur mēs pieturējuši, bet man šķiet ir, mums vajag apstāties un paskatīties un galvenais sadzirdēt, ko blakus esošais mums saka. Jā, tas ir tā. Un eh, kas būtu, piemēram, šobrīd sadzirdams no Aivas, nu, es ļoti labprāt dzirdētu, varbūt kaut kādu novēlējumu mūsu cilvēkiem, mūsu Latvijai, jā, šeit pasaulē? Uh, mēs esam brīvi, un tā ir ļoti liela vērtība. Un nekad mēs nedrīkstam pazaudēt savas vērtības. Uh, Un mana vērtības vienmēr ir bijušas uh, uzticēšanās, godīgums, patiesums. Un šīs ir vērtības, ko mēs nedrīkstam ne pie kādiem kārdinājumiem pazaudēt. Nu, man jāsaka paldies par brīnišķīgiem vārdiem, novēlējumiem. Visu rādījumu arī klausītāju vārdā, Aiva, paldies, ka tu atradi laiku savā aizņemtībā un lai tev veicās to budžetu tur tā sakārtot mums visiem par labu, lai mums ir arvien labāk un, un brīnišķīgāk dzīvot šī mūsu valstī. Jā, miļie rādījumi arī klausītāji, paldies par jūsu uzmanību. Uh, Paldies par jūsu ziedojumiem un atbalstu, jo, kā vienmēr es varu teikt, bez jums rādījuma arī nebūtu un nevarētu strādāt, un mēs nevarētu arī aicināt brīnišķīgus cilvēkus kā Aiva uz intervijām, un mēs daudz ko neuzzinātu. Paldies jums vēlreiz par jūsu ziedojumiem, paldies tev, Aiva, paldies. par tavu brīnišķīgo laiku, un lai tev ir, man gribētos tev novēlēt, uh, Uh, jā, es tikpat stipra un tikpat sievišķīga, tiek tikpat sievišķīga un um, valsti mūsu Latviju mīloša. Paldies. Un lai tev viss izdodas. Paldies. Paldies, miļa, rādījām arī klausītāji. Un tagad mēs uh, vairs, uh, mēs tūlīt, jā, paldies par raidījumu un uh, par jūsu uzmanību. Uz tikšanos nākošajās labajās ziņās. Raidījums labās ziņas par aktuālo